radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones espanya, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 293 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arrenca el pim-pam-pum, ja tornem a ser, ja tornem a ser, quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, edició 293 d'aquest pim-pam-pum, programa de música combativa que fa gairebé 10 anys que, que està en, en antena. Com sempre presentarem a, a la gent que està avui als estudis de, de Radio Trama. El primer a ser presentat, el, el que sempre ha de ser-hi, el que toca les tecles d'allò més bé, el que fa que això funcioni, el que fa que la sonorització sigui d'allò més bona, com l'últim programa que vam fer, és el nostre reverendo tecles, el nostre Ricky. Què dius, bonic? Ei, què passa, Isma? Com, com va? Pues... Bé, eh. Encantadíssims aquí de, de començar aquest any amb el primer dijous, primer programa de l'any. I, I res, tu què tal l'inici d'any? Bueno, doncs pues ahí, ahí estem, bé, anar, anar fotent-li canya, no, no defallint, que és l'important, anar sempre endavant, cap endarrere ni per agafar embranzida, i bé, amb ganes de tirar... Aquesta és l'actitud. I tant. Amb ganes de tirar endavant una altra edició més. A la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, però falta bastant, el cabronàs, és el que és el nostre company que ens porta a la secció de llibres combatius i els temes zaranganos ben suculents. És l'Eric Bonic, què dius, guapo, com estàs? Què passa, família? Bona què nit. Passa, Eric? Escolta, que he arribat i està tot canviat, que tenim espumes, que, so... que portes el cabell arreglat... Has vist, eh? Bueno, avui, avui sabia que venies i m'he pentinat. Hòstia, no, no, molt bé, estic molt content. Com, com sabreu o no, jo tinc una relació una mica oberta amb el programa i, i va com I tan va. oberta, que cabrón. Però en qualsevol cas estic super supercontenta de començar l'any aquí amb vosaltres i moltes ganes de, de tirar aquest programa 293 endavant. I tant. Avui t'havies de dormir, eh, ganyant. Eh, sí, sí, sí, he calculat malament i de cop m'he llevat i eren les 6 i mitja. El, el I, bueno, pues, pues he sprintat una mica, després una bona estona aquí per aparcar i ah, pues aquí estem. Lo seu. Sí. Molt bé. I també a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, el que tira els temazarànganos més suculents, més espaterrans, que fan reventar els ciments del casal Can Capablanca, el nostre Manolaken, de Sant Jaume Sassoliveres barra Bàrbara. Eh, eh, sí que quedi aquesta doble nacionalitat sí, sí, sí. Uh, constant. Sí. Què tal, família? Doncs bé. Eh, molt bé, bon, bon any a, bon any a totes. Bon any a totes. Aquí estem. Jo també durant un temps he tingut una relació oberta, amb, crec que amb unes excuses molt més uh, <laughs> profundes que les de l'Eric. <laughs> T'has caït. Aviam colleges, eh? Ja, ja, ja. Està bé, bueno, veus. Sí, ja que ah, estem a, les quatre. Això passa, no? Quan estem les quatre ja passa que, que ens ja, les ja fotem. Sí. sí. sí, que avui, avui és cert que no, no, no tenim eh, l'altra pota del trio de Tardona, no ha pogut venir la nostra companya Noelia. El següent, el següent la fitxem un altre cop, segur. I, tant que sí, el següent que vingui la Noe, des d'aquí una, una forta abraçada i un fort petonet per ella sempre. I el que tampoc ha pogut venir era, és el, el Pau, que també havia dit que, que vindria amb la Maria i han tingut un, un problema familiar, malauradament, i no, no poden ser aquí. Tota la força i tot el carinyo també pel, Pau. una forta Abraçada. Sí, la, una forta abraçada per totes. Vale, pues, eh, per aquelles que no sapigueu, aquest programa és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que intenta tocar tots els pals, des del hip-hop, eh, passant per les, el punk, el... Bueno, tot, tot plegat, el hardcore i moltes coses més, sempre amb cançons que toquin temàtiques polítiques i socials el programa d'avui, el primer de la temporada, el volem dedicar molt especialment al, recent al recentment desaparegut Angelo Cigaro Conti, guitarra i veu de Banda Bassotti, la mítica banda d'escapunco i combatiu formada a Roma el 1981. Quilota no en serà mai Schiavo. Ciao, Cigardo. Ciao. Dedicat pel, pel pobre Cigaro que, va, que va, va marxar fa poc i bueno, tot, tot el, el nostre recolzament per la gent de la banda també, des de, des de Sabadell fins a, fins a Roma. Clar que sí. El primer sembla obrir foc, és avui l'Eric. Sí. Eh, això ja sabeu que comença i no s'atura, anem, anem tirant temes i els, els anem presentant. Avui, per cert, que no se'ns oblidi tampoc de, de parlar-ho, perdoneu, eh, ja tornem a ser aquí a, a, a Radio Trama perquè l'última vegada vam fotre un pedazo de programa, deixem-vos-ho dir, l'edició 292 amb la, amb la La Cura i la gent d'Apache, el Marc Palli i el Dani eh? Castro. Eh? També un bon trio d'emcis que ens van fer una bona Impressionant. Una bona actuació, més l'entrevista. Sí, Fantàstic. A les llums del Palli, tot, tot preparat a la quartera que feia Patxoca. El Palli Patxoca. allí movent les llumetes, molt bé, molt bé tot plegat. Eh? Sí, sí, Necessita millorar una mica el Palli <laughs> amb la coordinació dels botonets, però molt bé. Bueno, però s'ha de dir que va fer una feina... Perquè sí. no està només de tècnic de llums, està de tècnic com de... De, de sala. De, de, sala. de sala, no? Sí, o sigui, tècnic de llums, posant cerveses... No? Com una mica de, de decoració, coses sí. així com vintage per allà perquè semblés una mica més guai. Tot, es va currar molt la quartera, feia molta, molta patxoca la I vam estrenar la nostra nova pancarta. Ah. Sí. Ah. I, la, I la pantalleta aquella que... I bueno, sí, ah, amb les ah, lletres les lluminoses. Sí. A veure, jo, brutal, no hi era, vaig, sentir la, vaig veure les fotos vaig sentir el programa i vaig dir, mare meva, o sigui, hem esperat a que no vingués durant un temps per, per fer les coses a lo grande, no? Sí. Que sí, estava sí, sí, sí. preciós, la veritat. I la sonorització també, deixem-ho dir, per part del mestre Tecles del Ricky, o sigui, és de puto lujo el que va fer amb, amb, amb els materials que nosaltres fem anar, que són, són el que són, no? i, bueno, i sempre en programari lliure, he de dir, això també s'ha de dir. He de dir que per primera vegada en la meva existència vaig tenir <laughs> un, un suport que es diu Beno. El Beno. El Beno, de Ripo. Ah. I, mare meva, només va vindre dos minuts, em va explicar quatre coses i, i ho van millorar tot força. Sí. Vas aprendre uns truquillos o què? Algun, algun, sí. Sobretot pel, de cara als directes. Molt bé. Per aquelles que encara no hagueu escoltat, l'edició 292 va molt la pena, ja ho fareu. De moment, el que, el que ens toca... Ara sí, eh, musiqueta, no? Ara sí, ara sí. Venga, Comença el programa. L'Eric, que portes guapo? Doncs pues mira, com deia el Manolo, eh, les últimes seran les primeres, així que començaré jo. També volia dir dues cosetes ràpides abans, que, que qui ens ha presentat és l'Isma, que a sí. vegades no el presentem, membre fundador del programa. Yeah. <laughs> i locutor de primera. I l'altra cosa que volia dir era agrair-li molt a la Noa i enviar-li una abraçada perquè tot aquest temps que el Manol ha estat a Xile i jo he estat de mm, relació oberta, pues, pues ha estat aquí al peu del canó i la sí. veritat és que se sentia molt bé els programes, així que, que moltes gràcies. I tant. I una abraçada. I dit això, pues vinga, us porto la Lidé Sans eh, des de la Vall d'Aran, aquesta cantautora que tant ens agrada, de, des del seu Enerecla, que va sortir l'any passat, ja podem dir, el 2018. Eh, sí. Us porto una mica de bon humor, la cançó que es diu Bon Humor. کسو ای ای یکی کسو N'hi ha que porten pats tatuada en la penya que s'estaca en batalles comprimir sense consciència n'hi ha que cerquen més en l'aire del té guarden en oiden hi ha que te van felicitat que la crompe a canvi de treballar sense descans et són corba castigant Oh, ai, ai, que... Que bon llegazo! oh yeah. Oh yeah Oh yeah. Ah, flors en els més quan escutes també és que et són verd i guinyaueta n'hi ha que anar Bona, bona, bona, boníssima, Eric, tio. Començar l'any una mica de bon humor, no? I tranquil·litat. Tu has dit bon humor i tranquil·litat. Desprenia molta positivitat i, i alhora tranquil·litat. Molt, amb aquests càntics rotllo tribals, no? Que sí, recorden sí. A... Sí, sí, sí. I també mola amb els nens per allà rient. Sí, molt... sí, Està sí. molt bé. Hem vist que el Ricky l'havia portat, però bueno, les cançons bones... Sí, ja fa uns quants programes. I a més és molt, és molt interessant perquè deu ser l'única persona que portem el pim-pam-pum que, car que canta en, en aranès, en aranès no? Sí. sí. Pràcticament? Sí, sí n'han portat alguna, ha sigut esporàdicament, però que, que sigui client habitual d'aquí el pim-pam-pum mm. és l'única, segur. Clar, crec que allà e, e, elles diuen que no, que no és ben bé aranès, que és occità, que és la llengua que es parla, ja. no, no només allà, sinó també Perdó. més amunt, i pot ser que el... No, no, però... O sigui, també se li pot dir aranès, jo crec. No sé si els agrada o no, però però que jo crec que igual sí que havien portat algú. Jo recordo tu un que cantava amb Esperanto i no sé què, crec ah, que també Esperanto, cantava sí. en, en occità. O, o jo recordo algun grup com d'Occitània. Jo havia portat un, però instrumental, llavors. Ja. Jo entenc això de l'aranès com el que diu Lleidetà, no? que jo sí. parlo Lleidetà, que és català, però específic de, de Lleida, doncs el aranès és l'occità de sí. l'Aran, no? Exacte, és això. Exacte. Sí. sí. La L'Alidea Sans, que, que havia sonat crec que fa poc, perquè va, va participar en una campanya molt xula que va, va fer el Diluvi amb la seva cançó I tu sols tu, que la van, la van oh, tornar a editar. dels idiomes... Sí. sí. Oh. Vuit llengües, vuit dones, i una d'elles era l'occità i, i era cantada, evidentment, per la, per la Lídia Sanz. Ah, boníssima, no sabia sí, això. molt, molt, molt xulo, molt xulo. El projecte és molt xulo i fa, fa molta patxoca. Bueno, doncs així, així ha començat l'Eric i ara Vinga. és el torn de, del mestre Tecles que tirarà la seva primera bala. Fight! Vinga, jo aquí me sumo a això de les cantautores i ho triplico perquè em sembla que són tres <laughs> acompanyades de... No sé el, seu, el nom de les xavales, però sí que a la web posa que el, el xaval que les acompanya es diu Kika. Uh -huh. Són de Llimadrid, les agazapades. Sí, yeah. escapades cabiaret, cabiaret. en la maleza. Fique tormenta? <laughs> Mm, no, diria que no, no? però no. ja <laughs> seria rizar el rizo, eh, això. Eh, podria, ser. podria ser, podria ser. I he, he portat un tema que es diu l'escola i realment és una cosa que seria molt interessant que anés millorant, no? perquè els infants ja cre comencessin a créixer amb, amb uns valors ben adequats. Sí. I... Mira, si avui que estem avui una miqueta xerraires, eh? Sí. Amb el tema, abans parlava l'Eric que la cançó acabava amb nens i nenes, tu ara sí. també parles dels nens i els valors. Eh, aquí a Radio Trama estem engegant un nou projecte, l'està engegant el Jordi, de fet, que és el projecte Enreda't. És un, és un programa de ràdio que a més va, va acompanyat d'un projecte més més ampli, però, però el que, el que eh, té a veure amb la ràdio seria un, un nou programa per Ràdio Trama que farà el mateix Jordi amb continguts sobre la literatura infantil, contes, tot el que sigui eh, d'aquesta branca i i estem amb, amb ganes que, que la gent que ens escolta doncs, també ens pugui fer propostes doncs, doncs, que tinguin a veure amb, amb, en aquest sentit, no? de, de, de veure sí, quins continguts... el programa encara està una mica en construcció. Exactament, editorials, mm, bueno, grups de lectura, escoles populars, mm, col·lectius que hagin treballat el tema dels contes infantils, sempre amb una, amb una vessant crítica, amb una vessant reflexiva, amb una vessant doncs, d'anticapitalisme, doncs, antifeixisme, coeducacional, etc etc. doncs que ens puguin fer bones aportacions i que, i que totes aquestes seran benvingudes. A veure si entre tots i totes aconseguim que hi hagi un, altre, un nou programa sí. aquí a Radio Trama. Sí, i és veritat, i, i també fa falta una persona que, que estigués pel tema sonorització, perquè el Jordi tot no, no pot fer sol, evidentment, com cap de nosaltres, i estaria molt guapo que, que hi hagués una persona que em sembla que el Niño s'ha ofert també una mica, però bueno, per, per, per poder assolir-ho plenament, doncs també faria falta potser una altra Algú persona... Algú que s'animés que... a tocar les tecles, Exactament. no? A que des d'aquí Radio Trama, sobretot el mestre Tecles, li faria formació, seguiment i el que faci falta. Clar que I, sí. I res, que estem aquí a l'espera de, de notícies vostres, clar que sí. Molt, molt il·lusionant, eh, aquest projecte. Sí, la veritat. sí, la veritat que sí. Moltes ganes de que surti endavant i ens, ens la juguem, però, però farem mans i mànigues perquè això tiri, tiri endavant. Doncs això, mm, continuem amb la musiqueta que ens porten les agazapades amb el tema L'escuela. Fomli. Profe, quiero ir a mear. Levanta la mano. Profe, quiero preguntar, levanta la mano. Y si me quiero girar o levantar para estirar, esperaré al recreo. Esperaré al recreo. Siento saber cómo soy. No es una escuela, es una cárcel para niños, los barrotes son de hierro y no existe libertad. No hay respeto, no hay cuidado, no hay cariño, solo cuidado, no hay respeto, no hay cariño. genials, genials, agazapades, com sempre. Que bonica, Espectacular, eh? sí. La veritat és que és una banda que, que fan una música genial i, a més a més, eh, tenen molta, molta relació, diguem, amb, a nivell de xarxes amb el programa, una penya que quan els hi poses s'ho agraeixen molt i per nosaltres és tot un goig cada vegada que les fem venir aquí al, al Pim Pam Pum. Sí, molt bé perquè no només ho comparteixen, sinó que ho, ho editen de tal manera sí. allí amb ens van pillar la imatge del logo de, sí. del programa i no sé què, ho van fer allí un, un muntatge superguapo. Sí. La veritat és que fa, molt, fa molta il·lusió quan, quan la gent mitjançant les xarxes et, et fa aquest feedback no? que, que nosaltres diem. Sí, sí, sí, sempre ho agraïm molt i... Bé, I gràcies a això tenim un programa al YouTube. L'únic programa que ah, tenim al YouTube, sí. És la, la, la cura, que l'últim ah, programa, l'edició 292, la va penjar ah, també ah, amb diverses imatges de, del bolo i d'aquesta sala, inclús la sala de, de radiotrama, Trama, i, i bueno, molta, molta il·lusió també poder estar en, en aquesta plataforma, ni que sigui testimonialment. Sí. No hi ha vídeo, però és això és la, la música amb una successió d'imatges que ho va fer la pròpia la cura. Sí. Molt bé. I que, és que això és, és curiós, no havíem parlat, però ens van escriure des de França Sí. Una, no? O algú... ens- Sí, la de noia aquella. Eh? Ah, sí, sí, sí. ens escoltaven. Sí, sí que ho vam Jo- parlar, sí. Jo és que no, no estava, eh? però vaig flipar bastant. Eh? O Sí, sigui, des d'aquí sí, sí. una forta abraçada Ah, des d'on estiguis escoltant-nos, Sí. sí. Eh, molt agraïdes. <laughs> Sí, sí, també hem tingut feedback a les xarxes. I tant. I un, I una altra que també sempre té molts feedbacks a la xarxa és la que ve a continuació, que és la Su Altesa. Sualtessa, fem reverència, oh la la. Clar que sí, perquè és eh, la Tessa, aquesta genial femsi valenciana del Musafes i membre del grup El Delito, que acaba d'estrenar nou, nou videoclip a càrrec de eh, Mucho Chili Chuchos, eh, sí, <laughs> muchos, muchos Chuchos. eh, i és un avançament del que serà el seu nou treball i ho fa amb, amb aquest temon que es diu Ràbia i que està produït per el Loren D. Us deixo amb ella perquè la gaudiu. Thank you. intensos patriotes però són calaña ja ningú se banya es fan con l'aranya teixint la tela difonen la sua patranya van al 9 d'octubre millor ves al sobre la poli respeu deixa'm que l'ocubre es que es permet que el que passe cobre però per molt menys han tancat el nostre se les fundes, si te pases fumes. Digo en democracia, policía, encadenan vergonya pero molta me rabia, surta de la gabia, rabia, rabia, que en vergonya pero molta mes. rabia. de Tessa, espectacular, la fem desde des, de, Bueno, la veritat és que eh, tot sovint, quan treu alguna coseta, també vam posar fa poquet la, la cançó que va treure amb, amb la gent de, de Pepet i Marieta, Ah, I, sí, sí molt, també molt xula. Guapa. La cova, sí, molt guapa també. I aquesta ràbia, moltes ganes de que surti el nou, el nou treball, eh, i serem molt, molt al darrere, i, i tant de bo algun dia la podem trobar per aquí, per, per terres ballesanes, i li podem fer alguna entrevista o que vingui algun, algun programilla, bueno, el que sigui, clar que sí. Ja farem. Una abraçada, Tessa. Molt bé, què us ha semblat? Molt bé, sí? Sí, bueno, eh, sí, sí. La primera ronda, de nhi eh? Sí, Tranquil·leta, però... La, bueno, no? pues anem, anem per feina? A veure, anem per feina. Tu què dius, Eric? Què ens portes ara? Ah, no, no, no, no. Encara, encara queda una bala per, la, per acabar la, la primera ronda. És sí, el Manolo. Sí, per acabar Manolo, la ronda aquesta tranquil·leta. Mireu. No estem acostumats a ser quatre. Sí. Ja, ja, avui és com... excepcional. Doncs mireu, jo... Bueno, abans ho deia, que durant uns quants dies portaré molta música de, de Xile. Perquè, ai, ai, ah, clar que sí. Quina sorpresa. Estic, estic serà? <laughs> abans ja portava, però ara és que estic escoltant molta música de, de per allà. I us porto un grup que es diu La Trova Punk, que són... Hi ha un dels components que són els eh, que ve de los traïdors de la pàtria, que després més endavant us portaré, i us porto un tema que es diu Llueve. El tema és que la trova punk va sortir com perquè com que los traïdors de la pàtria eren molt punk hardcore, saps? Hi havia moltes cançons que ells deien que no que la gent no s'escoltava com s'havia d'escoltar. Llavors van fer aquest grup com més tranqui, uh, més de, de, de trova, no? diguem. -huh. I, I això, la cançó parla una mica de la lluita del poble Mapuche, que és, una, és un poble dels pobles indígenes que hi ha a Xile i que hi ha molts per... A Xile en concret hi ha molts pobles, eh, alguns que ja estan desapareguts i també hi ha per tota Amèrica Llatina, però els Mapuches eh, en concret és un poble que encara estan en lluita contra l'estat de, de Xile perquè a més és molt característic perquè ells van resistir a la, a la colonització espanyola. O sigui, ah. els espanyols no van aconseguir eh, conquerir tot el territori Mapuche, que es diu Gualmapu, eh, i llavors van, es van carregar Pedro de Valdivia eh, i així, no? I, el van ajusticiar. Llavors, això, sí, sí, li van donar el que, el que es mereixia. Llavors, eh, com que això, aquesta parla una mica de, de la resistència mapuche d'avui dia y de toda la seva y i es diu Llueve. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva benzina en la ciudad. Que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva benzina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ha sido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia y ojalá que llueva mañana que llueva benzina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad.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 Jo quan estava allà el 14 de novembre al Comando Jungla, que és un comando de, dels carabineros de Xile que està entrenat a les selves de Colòmbia Uh, per acabar amb, la, amb els Mapuches uh, es va, va fer la seva estrena que va ser carregar-se a un, al Camilo Catrillanca a un, a un noi de 23 o 24 anys uh, Mapuche i, i això i amb això estan per allà, uh, per allà pel sud d'Argentina també amb el Santiago Maldonado l'any passat també que el van fer desaparèixer i va aparèixer al cap d'un temps mort Um, pues això, com que ja, Vaja que ja anirem xerrant d'això. Que el teu viatge a Xile no, no va ser només per veure, sinó que t'has empapat de, de tot plegat i, i nosaltres ho celebrem. La veritat és que música, música era combativa, lletres reivindicatives com han de ser aquí al Pim Pam Pum i una, una molt bona troballa, Manolo, com sempre. Màquina. Sí, seguim, seguim. Molt bé, doncs ara sí, ara sí que eh, donarem pas a la secció de... Eh, bueno, un, un segon, perquè hem tingut un petit problema tècnic i d'on us volia llegir el fragment que era del telèfon s'ha pues, pues, apagat i, i s'està encenent. S'està encenent. Així que... Coses del directe. <clears throat> sí. Però sí, eh... el que ve a continuació és la secció de, de llibres combatius de, de l'Eric, que ja sabeu que sempre ens porta una mirada crítica també a través de la literatura i que, i que la veritat és que el trobava molt, molt a faltar, que estigués aquí una altra vegada amb totes nosaltres per, per oferir-nos les seves ressenyes sempre del, del més interessant. Hem tingut algun, algun substitut, no? ha vingut em sembla que el Palli fins i tot sí. algun dia es va animar a fer sí. una secció. Com que feia campana l'Eric... <laughs> Però clar, no és el mateix quan, eh, que quan l'autor no? de, de la... Què, Eric? Que, com, que... com ho veus? Com ho veus? S'està tornant boig. S'està tornant boig. Igual... Igual ho fem a la següent. O, sí, ho fem a la següent o... Sí, on passes el cable? Sí. Eh, D'internet. D'internet. No sé. Sí, sí, sí. És que això no està reaccionant. Mira, fem, fem una cosa, passem a la següent, presenta la, la següent cançó i a la... O tiro jo la meva primera... Vale, us intercanvieu, sí. després ja us, ja, ja, us, ja us apanyareu vosaltres. Per, sí. Perdoneu, eh, és que feia molt que no venia, això no passa normalment. No, ha sigut no, un petit no. problema tècnic, això, eh, això, no en tenim, això en tenim. Vale, doncs pues tu què portes, Ricky? Vinga, va, jo us porto les Tribade. Oiepa, i eh, i sí, no, Pop també, eh? Aquí ja, ja han sonat, no? Ho he buscat i no he trobat, però segur que han sonat aquí. Sí, sí, cop. sí, tant. Abastament, de fet. Doncs això, l'has tribat i pues, potser ha sonat aquest tema, que és, és la purga. No t'ho sabria ara quadrar, eh. però, però tot ho trobarem. També té videoclip, l'he posat a, a, la, a la web, ah, allà al raconet a la dreta sí. que hi ha la secció de videoclips. Explica-ho, explica-ho això, que a Ràdio Trama tenim què? Aquesta secció videoclips, que si cliques també quan, es, quan estàs a les, a, obres a la petita pestanyeta el veuràs el vídeo en petit, però pots portar-ho a YouTube clicant allí on posa YouTube directament pam, i allí pots veure la pedazo llista de reproducció que tenim de com uns quasi centenars, 200 vídeos. Centenars ja. de vídeos, teniu per estona, música de la que ha sonat aquí, música sí. ben combativa i ben guapa. I algun petit spoiler i tot, perquè a vegades ens anticipem a lo que sonarà. Certament, certament és així. <laughs> Doncs res, ara allí també podeu veure aquest pedazo de vídeo que hi ha la Vita, no? Una sí, d'elles la Vita, i, és la Vita sí. i alguna més que ara no, no hi caic. Però bueno, un tema temacle, ja veureu. Enxufa-la! Enxufa-la! comienzo de la vida no estuvimos no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Mi orientación sexual, mi género, mi expresión de mi forma de amar, mi visión del espacio, el tiempo. Quién tiene más, quién tiene menos, quién señala quién. Descubrí tus monstruos y ahora te vas al infierno llamo Diana, no está aprendida. Vengo a confesarme de mis errores en vida. Que la potestad del feminismo sea testigo. Yo te creo, hermana, yo también he agredido. Yo también he sido invasiva, ¿eh? aceptado mi rol de poder y me he venido arriba. He traspasado límites, el cuerpo la sigue, Hice sentir incómodas hermanas con palique. He dejado tiradas a mis compas en las malas. Me excusa con mi necesidad de libertad. He soltado palabras que han herido como balas. Me quedado callada cuando hablar la justicia. Ave María purísima, con poder concebida. Quisiera el sacramento de la penitencia en vida por todas las veces que cometí violencia y no lo sentía. Soy impía desde el día en que tomé conciencia que ejercía herejía. Le miro la cara al dolor, paro el paso y le canto saeta la opresión. Me creí santificada por mujer pecar y lesbiana. Dentro de mí una enemiga cis y blanca, no tengo un pelo de santa. Siempre con la guapa, la flaca, me explico. Tanto feminismo para un deseo tan normativo. Tanto discursito, pero al final intoxico. Se han roto relaciones por falta de cuidados. Con el machi de turnos a ratos empatizado. A veces a las compañeras las he cuestionado, Por el amor, sí, pero del mal llevado. Santa María, madre de todos Rega por nosotras pecadora en confesión. Hoy oprimida, sí, mañana opresora, no soy digna. in ero blanca Vete che vi in sotto la gara Mentre un gioco nel che non cambiava Io falle con mangi, con Frida attraversata me valoren. Voy a reventarme la voz en dos meses y luego ni se acuerden que estás de Come, déjate 24-7. Obsesionada por el arte, quiero ser perfecta, pero sé que eso no existe. La incoherencia os va a matar solo te mira y ya te callas. Esconden al papá que es el que paga. Apunta la nueva y no al que dispara. Boom. Vétame de tu ocupa, roja como Angela. Cajela mis ideas. Cuántas de clase obrera, interpélame, pero amorosamente. Nadie nace feminista, nadie nace consciente. Destiérrame, si ya lo he confesado. Lanza tú la piedra, nadie libre patriarcado. No, no, me compares, no lo compares con un tío cis que pretenda violarte. No hablamos de dejarlo pasar, es acompañarse, saber diferenciar la posición. Vamos a Prima, yo estoy haciendo la, feminista. Traidoras no hay piedad. Ha llegado vuestro final. Tremendo tema zarrangano des dels estudis de Radio Trama per totes vosaltres. Gentilesa del mestre Tecles. déu nhi eh? Gentilesa, deixa'm dir-ho bé ara, gentilesa de la Vita, Sombra a l'Or, Massiva Lulla i... o Lula, no sé com es pronuncia, i acompanyades del DJ Big Mark. Ahí estan, l'estribade, partint la pan aquí al pim-pam-pum. déu nhi de déu nhi déu com te l'has tirada, mestre Tecles. Molt bé. Que he buscat i potser no han sonat, eh? Han sonat en Col·labores, en sí. però potser... La cançó de la vaga, després la cançó de los Borbones també sortien, però no sé jo si, si molt més. Ara sí, ara sí, ara ja els hem fitxat. Ara sí. I ara què? Ara sí. <coughs> Ui, perdoneu. <coughs> vale, eh, Ara sí, no, no, no ha estat tan fàcil com semblava, però ja ho tenim tot a punt perquè comenci la secció de llibres comatius. Llibres cometius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas, Le burro, le Es fácil dar una respuesta bucólica a esas críticas sobre un posible horizonte en el que el deseo no discurra por los canales sabidos o el rollito de que todos los cuerpos son deseables. Pero luego, después, antes y sobre las palabras, planea la realidad. Y en este plano, el concreto, la gente con más éxito social se enrolla con la gente con más éxito social. Guapura con guapura, glamour con glamour. El atractivo, el capital erótico, es contextual. Podemos cambiar las formas, las mechas rubias por las crestas, los tacones por las tachuelas, pero al final hay un modelo que se impone en cada espacio cuando el poliamor u otras formas de relación con intenciones no, monógamos, no monógamas olvidan problematizar la base misma de los deseos y la base misma de la monogamia, con sus chupipuntos por conquista en el esquema piramidal del acceso a aquellos cuerpos que el mercado convierte en deseados para la mayoría, pero accesibles solo para una minoría, hasta que no se dinamiten por completo esas mismas dinámicas, efectivamente, el poliamor será la revolución de pacotilla de unas cuantas en detrimento del abandono de las muchas abandonadas de siempre. Así, cuando él o la poliamorosa de éxito os vengan a explicar, ufano, con cuánta gente se está enrollando simultáneamente y cuando su narración esté repleta de imágenes sobre sí mismo y reivindicaciones de sus derechos y de lecciones morales de cómo tomarte bien esto y lo otro, cuando no haya rastro de frustración, ni de dudas, ni de angustia, ni un trocito pequeño de tripa magullada en toda su perorata, sírvete un tequila o un té de... a la menta. Reclínate pacientemente en tu sillón preferido y con mucha calma y poco disimulado sarcasmo contesta, ajá, qué interesante, ¿con cuánta gente? Cuéntame, ¿con cuánta gente? Y aún así, romper la monogamia no es para blancas, flacas, cuerdas, bonitas y bien hechas, sino justamente para todas aquellas para las que la monogamia es todavía más mentira que para el resto. Romperla bien rota, no sustituirla por monogamias simultáneas camufladas bajo otros nombres. Romper esos mecanismos, escupirles a la cara, volvernos intransmisibles, irreproducibles, hacernos intolerables. Romper la monogamia no es para aquellas que se enrollan con quien toca, no es para gente normal, ni paraguays de salón, ni paraguays de after, ni paraguays de CSO. Es la ruptura de las fracasadas, de los losers, de las que Evitan el margen de cualquier margen, para aquellas que nunca encontramos pareja con la que hacer nidito porque no hay nido que nos contenga ni nos quiera contener. Es para la chaval abandonada en su tercer mes de embarazo, para las bolleras de pueblo, para los pasados de los 40, para seropositivas, para el marica de la escuela, para el hombre trans que no pasa por el tubo ni, ni de ponerse cresta ni de quitarse las tetas, para la barbuda sin passing, para las rechazadas por las suyas, por su clan, para las que no encajan ni con su raza, ni con su estirpe, ni con su entorno, ni con su patria, para los que no tenemos un hogar al que volver, ni una madre a la que volver y una familia con la que pasar las fiestas y luego despacharnos en las redes, para todas aquellas que no saben qué hacer con su cuerpo y sus vidas, porque nosotras sabemos lo que significa estar solas y lo que de verdad significa haber sido abandonadas, para las inmunes a los capitales eróticos, porque nunca se invirtieron en ellas. Solo desde ahí, desde la herida, podemos construir otra cosa. Las herramientas del amo no desmontarán la casa del amo, nosotras tenemos otras herramientas porque estamos hechas de otra pasta, a base de hostias, pero de otra pasta. Solo tenemos que acabar de romper de una vez la fantasía, dar el último paso, soltar la última marra, huir del influjo de los centros del deseo, salir incluso del margen para evitar un más allá, encontrar a nuestras iguales, mirarlas a la cara, nombrarlas y ponernos, de verdad, a construir otra cosa. Yeah. Wow. Yeah. Yeah. Ha sigut accidentat perquè el llibre jo confiava que estava a casa perquè la Maria l'està llegint i jo no l'he volgut comprar perquè val 17 euros i estic esperant que l'acabi, el que passa que ha marxat i se l'ha endut i llavors eh, he hagut de buscar aquest fragment que, que, que estava a internet però crec que serveix per exemplificar bastant de què va aquest llibre. És un llibre que va treure la Brigitte Basallo eh, aquesta tardor passada, no fa gaire. L'ha publicat l'Oveja Roja i es diu Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. I, bueno, com, com veieu o com podíeu sentir amb el, amb el fragment, eh, trobo que és molt, molt interessant perquè no, no és d'aquests que, que ja s'havien publicat, així molt, molt yanquis o tal, que, que era com una guia de com no tenir gelos i aquestes coses, sinó que va, va com una arrel molt, molt més profunda de qüestionar de qüestionar quina és la base del pensament monògam i, del, i de l'amor romàntic i com això acaba al final com al final tot l'estat i tota la vida on vivim està muntada a, eh, al voltant d'això i com llegir el fragment, com, com que fer un pas més enllà no és col·leccionar relacions ni veure amb quantes t'enrotlles, eh, amb quantes persones pots mantenir una relació i que suposadament vagi bé, sinó, sinó encara anar una mica més profundament. Jo aquest llibre me l'estic llegint i, i la veritat és que us el recomano molt. És una mica, és dur de llegir, dur perquè perquè com, com també <laughs> sortia en el fragment, l'escriu des de la ferida i des de les frustracions i des de les experiències doloroses i és dur també perquè e, és dens, no? com, com aquesta... La Brigitte eh, escriu bastant profundament i, i a vegades has de llegir el paràgraf dos o tres vegades, ja sigui perquè et remou molt o ja sigui perquè et costa entendre. Però la veritat és que jo trobo que és una lectura molt, molt interessant i molt necessària i, i bueno, no ho sé, mm, no sé què més dir-vos. Si voleu repeteixo el títol o si voleu eh, a mi, xerrem una mica. <clears throat> A mi em sembla guai el que deies perquè em recordava molt com a... Això que deies, no?, d'altres llibres més yanquis o així, amb... hi ha un llibre que es diu Ètica promiscua, no?, que el va publicar Melusina, que que és molt interessant però és molt una guia o un manual de com de, de com practicar el poliamor o les relacions obertes, no? I és com de... obviant moltíssimes coses per mm. aquí, no? Com que trobo que la Brigitte eh, va més enllà, eh, com tu dius, i aquesta profunditat, tot i que sigui molt complexa perquè ho és, no? Com que... Bueno, trobo que és potser més al final com que el que et quedes de reflexió i al final amb ètica promiscua eh, com que al final era, mira home, o sigui, jo això saps? O sigui, m'estàs donant una recepta de com fer una relació oberta i no crec que ningú la tingui, no? Clar. Uh, hmm. Clar, clar, i, i en aquest sentit és molt interessant, ella també parla molt de, de la gent que s'acosta a estudiar el poliamor, no? com des de l'acadèmia o inclús des de com es tracta des de des, de les, eh, des dels mitjans de comunicació, no? pues entrevistes en ràdio, diaris yeah. i tal, i diu com, com es queden en aquesta en aquesta superfície, al final, que és la que, que, és la que posa el capitalisme, no? d'entendre de, les relacions com una, Clar. com una mercaderia més i, i veure com, ah, doncs que xatxi, no? et pots, pots follar molta penya. I, I ella el que argumenta és que el poliamor no va d'això, va, de, va de trencar les jerarquies, va de no tenir... Clar, és que en una entrevista de 20 minuts no pots mm, trencar tots els esquemes mentals de, de la penya i després explicar lo teu en, en 20 minuts. No? Clar. Dir, necessitaries un 20 hores. A mi Pot ser de, de reflexió i de per, per arribar a entendre els conceptes, perquè s'ha de desmuntar masses coses. Jo crec que és, són capes una rere l'altra. Hi ha primer personals, perquè cadascú viu de la seva manera diferent. I és, bueno, no sé, és un tema molt complex, és, quasi, sí. és filosòfic, sí. és un tema filosòfic, que no, amb una entrevista de 20 minuts amb algú que et parla d'això no... Pots agafar una idea, però és això, la superfície, no, no mm. arribes a, a mi del text m'ha agradat molt la, la part aquella que explica no, pues això, no? Que, que el poliamor o, clar, ets, ets guapa o ets guapo i ets, ets molt guapo i molt guapa i ets jove i tal i així és fàcil doncs, enrotllar-te cada dia amb una persona però clar, hi ha gent eh, amb discapacitats, hi ha gent eh, amb molts anys, hi ha gent amb, amb una sèrie de problemàtiques que al final estan sols i soles i aquesta gent també necessita amor, és, és veritat i bueno, la veritat és que una, una reflexió de, del més interessant i, i un text del, del, del més guapo. Sí, jo, jo us el recomano molt. Trobo que, que si volem canviar coses en aquest món, mm, una molt important passa per la parella i la família i destruir aquest, aquest sistema com format a través de, de parelles heteros i fills eh, en propietat, diguéssim. <laughs> I, bueno, doncs, doncs res, no puc insistir en que eh, podeu fer com jo, podeu liar la vostra compi de pis perquè se'l compri, perquè és car i de, quan acabi de llegir se els llegiu vosaltres, <laughs> o si no, podeu anar a buscar, com us deia la publicat l'Oveja Roja, està molt bé, l'edició està, està molt ben feta, es diu, repeteixo el títol, es diu Pensamiento monógamo terror poliamoroso, l'escriu la, Brigitte, la Brigitte Basallo, i pues, això el podeu trobar a l'Oveja Roja o a qualsevol llibreria de, de confiança. Excel·lent troballa, eh? Mestre, mestre dels llibres. <laughs> Sí, mestre és... llibreter. I de fet neu per feina, perquè cada presentació que fa la, la Brigitte s'acaben els llibres. O sigui, sí, fa sí. poc va fer una presentació a, a Plaça Catalunya, que tenen muntat aquest de eh, mercat ah, d'economia ah, sí. social i solidària així, va fer la presentació i es van fundir, com que de seguida... O sigui, ho va organitzar les companyes de la Raposa del, mm. del Poble Sec, que és una, llibri, una llibreria feminista i cafeteria així, i, i a Mallorca també a Mallorca passava també, que es va sí. fundir, o sigui, com que eh, aneu per feina. Aneu per feina. Sí, si el voleu, busqueu-lo i agafeu-lo ràpid perquè, perquè vola, Estan perquè volant. és molt interessant. Molt Llavors, m'ha anat molt bé la cançó que, tirava, que ha tirat el Ricky, de fet he estat a punt de portar una cançó de la Vita també, però al final us sorprendré bastant perquè porto una cançó de Fangoria. Hòstia. I... <laughs> Mira, un dia és un dia... Pim, pam, pop. Pim, pam, pop, total però, però amb ganes, perquè és un tema que va fer Fangoria, la nostra estimada Alaska, que es diu Geometria Polisentimental, des del, seu, des del 2016, el seu Canciones per a Robots romàntics i ja veureu que, que casa molt bé amb el text de la Brigitte, sorprenentment. Alaska? Alaska. Alaska. molt bé, Eric. Només faltava el Mario de pel mig. Brutal, <laughs> Eric. Ah, grande. Jo crec que... Pim pam que Petado, tio. Pim pam pom, aquí amb l'Alaska, l'Alaska me aquí. Anava a dir l'Ara n'estaria orgullós, però no, no, no diré res. No, no, no, sé, no sé no si sé. estaria orgullós el l'Ara. Bueno, eh, però, però parlava de poliamor Total. i, la, sí, sí, la lletra... Geometria polisentimental. La lletra molt, sí, que, sí que era... I tant. I molt ballable. I, sí, i tant. Sí. I, tant I jo sí. crec que, té, que el llibre té això, que Clar. quan tires un no llibre, després pots fotre el que vulguis. Clar. Eh? Si tu li trobes el d'allò... A mi, en realitat, com... jo no llegeixo. Els llibres no m'interessen gaire. A mi el que... Jo ho faig per poder tirar la cançó em doni la gana. <laughs> per poder tirar l'asca, no? <laughs> Has estat dos anys allà picant pedra. Vull a meter la l'asca i a Mario i, i que va. <laughs> pues ja està, fins aquí. Molt bé, molt guapa. Molt guapa la, la lletra combativa, la cançoneta amb aquell regust vuitanter de, de l'Alaska, la, la veritat que sí. També també recordava moltes altres. I tant i molt... I molt... Més d'un ho haurà disfrutat, això. I eh? tant, i tant. No s'esperaven això, el pim-pam-pop, eh? <laughs> molt bé, doncs, més música combativa. Seguim en aquesta edició 293. I és el torn que passin per, pel Pim Pam Pum, Unsa, aquesta banda bilbaïna de Kipuchis que fan folk rock. Home, home. Sí. després de que vas anar al bolo, no? Vam estar al bolo, la, la, bueno, el, el Lander, la Itxasso, el Palli, la Diana, l'Hèctor, la Eva i la Noelia i jo i ens ho vam passar d'allò més, a més després tocava Every Night i la veritat és que es van marcar un molt bon bolo a la, a la Salamandra i vam ben gaudir com, com feia anys que no en gaudíem, com si tinguéssim un altre cop 15 anys. Molt xulo. I, I sonen igual de bé que... Sonen diferent al... Sonen... Mira, venia, venia una, una de les components, la Ushue, venia amb, amb un gripazo espectacular i, i van haver fins i tot de retocar el, el repertori, però no van defallir en absolut i li van fotre molta canya i va ser, va ser molt xulo. I sí, la veritat és que a nivell de, de comparació entre el so de, del... A vegades CD, trobes que toquen que són més, a, eh, més ràpides les cançons o que... No sé. Sonaven una miqueta més ràpides, però, però sí que a nivell de sonorització i dels instruments tal com havien de sonar de Nadals o de... Això estava molt, molt ben fet. I a, a més a més ens van, ens van oferir una perla que bueno, té, té relació amb l'última cançó que ha posat l'Eric, que estàvem allà tots flipant, música tradicional, perquè bueno, després els presentarem una mica també, eh? però música tradicional amb, amb música actual i tal, i, i, <laughs> i es foten així en un moment donat i diuen no, que ara fotrem una cançó que és una versió i van fotre un Flying Free que se te'n va anar la olla, tio. Flying Free. en versión popular, sí, música popular. Sí, sí, sí, sí, sí, la triquitixa y compañía impresionante, impresionante Doncs sí, els, els que eh, és, és, com dèiem, eh, aquesta banda de, de folk rock, amb la Yosune a la triquitixa i a la veu, amb l'Ushue al pandero i a l'altra veu, l'Aitora al violí, l'Aitxola a les guitarres, l'Inara al baix i el Peru a la bateria. És un tema que es diu Promesse tant des del seu cinema de l'any passat. És un tema que avui dedicam especialment a la Noe, a la meva estimada companya de vida. Noe, eh, te la vull dedicar a tu perquè sàpigues que t'estimo i que estaré amb tu sempre, passi el que passi, perquè, sap, perquè sàpigues també que lluitarem contra tots els centrebancs que es posi aquesta maleïda vida i que, i que no ho deixarem, no ho deixarem córrer perquè, perquè valem molt i sempre juntes, cago nena, fins a la, fins a la fi. Res, doncs, eh, per, la, per la Noe, ve aquest, eh, però més tant. Setan des del Xilema, que va sortir a finals de l'any passat. Espectacular té Mazarrangano, amb els uns aquí fent pujar el pa. Molt ben com dedicada. li foten, com li foten I tant. els uns, eh? Com t'agraden. Sí, la veritat és que, bueno, sempre hi ha, sempre hi ha crítiques, eh? Volem que els uns també li fotin més canya a temàtiques més socials, que ja ho fan, eh? Però, però bueno, encara encara li poden fotre més canya i des d'aquí els, els animem. Però la veritat és que musicalment i, i tot plegat fan, fan molta patxoca. Són, són penya molt joveneta, i que tenen, tenen, molt, tenen molt de camí pel davant, però bueno, Espanya que ja, ja també ha, tocat en llocs com el Japó, i bueno, imagineu-vos, han volat molt, són, són una passada. No Home, jo si graven el Flying Free ja, ja, ja content. És un temazo, eh? A més, eh, allà no, no te l'esperes i bueno, una jarana impressionant, la penya votant-la que semblava que se'ls se hi anés l'ànima, sí, sí. Molt guapa, molt guapa. Més música combativa, seguim endavant aquí al Pim Pam Pum des dels estudis de Rai Trama a Can Capablanca. Què dius, Manola, què, què ens portes ara? Doncs mira, avui m'ha tocat després de tu i jo et baixaré a les revolucions una mica, segueixo amb un hip-hop. Sí, mira, no sé què ha passat, però... No, no. Però bueno, ja, la... ja, ja et dic jo que després això canviarà. Això canviarà, sí, no et preocupis, que ja, <laughs> ja, ho, ja ho remuntarem. doncs mira, us porto als De Violencia, que és una banda de rap a, de Xile, amb el Tata Barahona, que és un mític trobador d'allà, també. Uh, seguint amb la temàtica Mapuche, us Por un tema que es diu Witralen, que han mapudungun vol estar de pie, y espero que, que os agrade. Hombre, Los empresarios están indignados. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches. mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo chivateo. La sangre pesa más que el agua catrileo. A la prensa ya no le creo. Terroristas y mapuches, todos al mismo saco. Permanece en la trinchera como el negro mata matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. Flor Será el canelo, también la flor del tiempo como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra, inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa. Cuanto niño baleado sin salir en las noticias. Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen. pero no sabe. defender un progreso que se esmera por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela. Si una empresa saquea las tierras que escasean, ¿quién es quién para juzgar que tengan fuego las ideas? Yo no soy mapuche, pero conozco bien mi piel morena. Latinoamérica y Arauco corren por mis venas. Si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta. Legitimar la lucha que no tranza si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsas. El pueblo va a vencer tiene que aprender de Lautaro, que Bravo sin temor a levantarse contra el amo. Un gran ejemplo para la juventud, ver al mapuche alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado hacen es violento. Perfecto, pero compare que sea honesto. Un allanamiento sangriento con niños adentro. Con peñas pagando por ciento en cárceles del gobierno. Con causas sin fundamento, solo para causar remordimiento. Dale tierra a quien la trabaje y devuelve el usurpado. Tranquilidad para los niños del territorio recuperado. Que quede claro que entre Wincas también hay compañeros. Y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo. Cuidado con los pacos que balean por la espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla con las trampas que el Estado winca trama, solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra. Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con paz. España con espadas, ni Chile con balas. Han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate. Tener el territorio para dárselo magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza. Y por la televisión, lo que te dice la prensa. Es que la reacción del mapuche es violenta. Pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la araucanía a historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta. Y te mientes sin tener ni una vergüenza. Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esa bala que lanzó el asesino sentirá su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas, la rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán. que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la extensión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso estamos claros, que nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Seguimos la temática Mapuche porque es un tema pro interessant. A més, l'estat hasta chile dos, dos enemics interns, que son al pueblo Mapuche y a, al anarquistas. anarquistes. Llavors, com que a mí es algo que me em remou prou, uh, aniré portant coses d'aquest pal. M'has deixat bocabadat eh, amb aquesta cançó, m'has tornat loco, o sigui, guapíssima, ah, guapíssima. Ah, eh. la, I l'actitud la, i, la, i, la, i la força que li foten a la gent que ho canta, brutal, eh? Mm. La I, I ja et dic, la lletra és prou interessant perquè a més com que també parla una mica de, de tot això que us parlava abans, de la resistència Mapuche durant la colonització dels espanyols, de, de Lautaro, que va ser el que va matar Pedro de, Pedro de Valdivia i així, i jo recomano escoltar-la així. Com Déu-n'hi-do. déu nhi quin, quin final de segona ronda que t'acabes de marcar, Manol Aken. déu nhi avui com, com anem en general. Anem, eh? bueno, ai, ahí, Està sent anem. un programa prou interessant. Sí, encara amb, amb ritmes tranquils mm. i algun més animadet, però encara no han sortit les guitarretes, tot arribarà, a família, no... no... Quan me toqui a mi... Ara va, sí, eh? guitarres, ja us ho dic. Uh... Vale, doncs pues, què? Ah. Iniciem la tercera? Sí. Fight! Eric, pues, què ens portes? Pues mira, pugem més cap al nord, me'n vaig cap al Punky Yankee, ja, yeah, ja tocava. Ja te les veuré, te les veuré. Des de Manhattan us porto els mítics Leftover Crack, les yeah. sobres Olé. de crack. I és que us he de dir que amb el llibre tenia dubtes entre Fangoria i aquesta penya. Llavors al final, pues mira, he portat les dues, com que també hi havia el dubte de si venien al Pau i la Maria o no. Total, Leftover Crack des del seu Constructs of the State del 2015, eh, Polyamor Fiesta. Surten les guitarres. I'm sick of the stairs, am I always expected to do is figure? Boys will be boys, and if they break their toys, no one will blame them, do as they enjoy. It's not set in stone, have just slave to the Yeah! Pa! Ole! Oh, oh, oh, Encara podem dir pes, no? Pa! <laughs> L'espumeta, l'espumeta aquesta. Sí, que això, això no es veu, però tenim escumes pues notes, en els... En els no sé si es nota, però fa patxoca. Jo crec I que sí. I tant. Ens dona un aire de professionalitat que no, que no tenim, en realitat, però bueno, que està, està molt bé. Està molt bé. Està Quim... molt bé com la cançó que ha portat Bon Punky Yankee sonava, temacle, sonava sí. Rancid i coses així. Sí, molt guapa. A l'escola. Eh. Sí, sí, sí. sí. Leftover ah. Crack, no, no falla. Clar que sí, clar que sí Bob Eric. Fantàstica la, la troballa de, del mestre llibreter. Hmm. Més música combativa, ara és el torn del mestre Tecles que tira un altre tema zarranga, no dels seus? Jo us porto un tema temacle de nostàlgia, perquè són els malos vicios, que em passa com amb algun que altre grup que m'agrada molt al principi i després dius ah, ja no, ja no m'agrada tant. Per exemple, tot i que Barry Charrack van tenir una trajectòria més llarga que de les que jo considero sí. que m'agradaven força, bueno, és igual. Malos Vicios han tret aquest nou disc, que, eh, com es diu? Hòstia. Es diu... Uh... Tu tens aquí. Jodido però contento, diria. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Jodido pero contento, l'Ismael em va portar una... L'homònima. L'homònima, i jo porto una altra, que es diu Mi dia de fúria. I res, potser no no brillen tant com en els seus inicis, però mira, encara, Mantenen encara li foten una mica... A veure, a veure, catem-ho. Pobli! Bozales libertades vigiladas, fabrican tu seguridad. Aislamiento preventivo, humoristas ofensivos y nuevas promesas del rap. Titiriteros que buscan dinamitar la democracia, con marionetas explosivas son la auténtica amenaza. bandera, la sangre azul de sanguijuelas, me dan ardor e indigestión. guapa, però a mi m'agradava més quan tenien encara, abans de que fessin el salt, com molts grups no? que tenen el so així mig, garaje, mig garajero, mm. no? eh, mig maquetero, i mm. llavors quan fan un saltet mm, com que, oh, ara sonem millor, és com si fessin les cançons també, entre cometes, millor, i al fer-les millor per la espontanietat o aquesta... Aquell so més... A, més Antic. No, no sé, no sé, potser és algo personal, eh? però bueno, segur que és algo personal, però potser algú més també li passa. Segurament sí. Sí, jo trobo Ens que entenem, és, no? és l'evolució del punk, eh? L'únic que hi ha alguna... O sigui, com que... Sí, sí, l'evolució de del punk, punk pels grups de punk que porten anys tocant, saps? Sí. Mm. Que, que a nosaltres ens sembla que no tal, però suposo que perquè amb els Casparrata, per exemple, també passa, saps? Sí, sí, que... sí. amb tots, amb tots. Sí, sí. Que... que el so inicial és com més cru, però el, el, el que han fet posteriorment és més elaborat, però el ser més elaborat també és menys cru i, Clar, i, i dona el... una sonoritat fins i tot diferent. Clar, i tu el record que tens és d'aquell punk, no?, com de fa molts anys, sí. no? Llavors, Certament sobte. és així. Bueno, però, però, per bueno. gustos colors també. Tu. I tant, sí, i tant. I ara que sí, digui sí, que sí. d'abans no valia un pimiento i que ara ah. s'han fet millors. Sí, però, abans no escoltava ni hip-hop, ni trap, ni reggaeton, ni cúmbies, ni coses d'aquestes, i ara hi ha molta música electrònica, sí. hi ha molts grups que posem aquí que barregen, no? Com Estils, que cada com sí, sí. estiren més a l'electrònica i, sí. bueno, ens bueno, és... anem adaptant. Tot, tot canvia, tot canvia, tot evoluciona. Bé, els que no barregen gaire són els Maximum de Hormon, que és una, és una banda japonesa que no ha passat mai per aquí japonesa, pel, eh? pim-pam-pum. Sí, són, són uns japos locos. Els hi donem la benvinguda a aquesta banda japonesa de Tòquio formada el 1997, que són una mescla de rock, punk i heavy metal. Són... Ja ho fan, això de barrejar... Punk rock i heavy metal. Sí, sí, fan... sí. Ja Són que... eclèctics, una mica, sí, però no en la mateixa en una cançó, sinó... Aquesta, aquesta la reconeixereu com a punky yankee, que abans ho parlàvem amb, amb l'Eric també. Aquesta és punky yankee total, però després tenen moltes altres que són com molt més mm, mm contundents, molt més fosques, molt més mm, mm. desgarrades. El metalero... I, sí, i també molen molt, que segurament un altre dia portaré una, una d'aquestes. Però, però ja veure, són, els, eh, són Daisuke Tsuda a la veu, els germans Kawakita, que són el Nawo Kawakita a la bateria i el Rayo, més conegut com a Maximum de Rayo, a la guitarra i a la veu, el Futoshi, eh, conegut també com Uechang, al baix, i, bueno, i és un tema que es diu Hakei Babdono, que traduït voldria dir benvolgut senyor eh, Bab, que va per la Warner Bros. I és un tema, eh, com deien, punky yankee del seu darrer videoclip. Gaudiu-la, que és ben bona. bap. pensava que era anglès, però no, no, no és anglès. És un idioma que s'han pensat al Maximum de Rayo, el guitarra i veu de, dels Maximum de Hormon, que bueno, només el coneix, ni, ni, ni tan sols la banda sap què diu, i, i també és veritat que m'ha sigut impossible trobar la veu la veuassa de la xavala que canta. Bueno, potser abans fora de micro ho dèiem, que potser ho he trobat i no, i no ho he vist. Perquè, <laughs> també no sé, és, és una possibilitat. És complicat. De, de, de bueno, M'ha molat l'inici que semblava Green Day, tio. És Molt, molt, molt. molt o sigui, Després i al final era una cosa més popera, però... I felicitats per la cançó, però felicitats per la presentació que has fet dels de components del grup, eh? perquè bueno. ens hem aguantat el riure aquí, com hem pogut. <laughs> Sí. Jo, jo també he fet com ho he pogut. <laughs> No bueno. estava en Ecobataca, però... Però faltava poc, eh? <laughs> Era accent de, de Kobe, no? De... E, era, era bastant traperillo l'accent. No, ah, el, el, el meu japonès està per millorar, però bueno, tot ho farem, tot ho farem. No, no, sí. em, em sembles una persona molt valenta com fas aquestes coses de pronunciar noms de llocs exòtics. Tot, tot i que amb <laughs> això qui té la mà trencada és el mestre Manolo, en buscar-se noms mm, raros i complicats de, que venen de por ahí lluny. Sí, sí. Bueno, doncs més música combativa, més edició 293. Celebro que us hagi agradat. Eh, esperem que us estigui agradant a casa vostra o allà on estigueu escoltant el programa. I això no s'atura, això continua amb més guitarretes, amb més ritmes bons i, i el boi millor està a punt d'arribar. Ara és el torn del Manolaken. Eh, Doncs mira, la propera canción la voy a presentar en castellano porque es una canción de unos compas y si por lo que sea nos escuchan, que se enteren de lo que es el pim pam pum. Son los marmotas en el bar, eh, que en esta ocasión vienen con los que nunca te importe. Es eh, una banda que ya he traído algunas veces aquí, de rap anarquista de Santiago de Chile. Eh, desde aquí un abrazo al, al, Petico, que al final no nos pudimos ver la última semana en Santiago, pero que creo que el año que viene que ya no sé si es este año o es el pasado, ya no sé si es eh, ahora 2019 eh. o 2020. Creo que tendremos a las marmotas en el bar por aquí, no sé si España o Europa o qué onda, pero creo que tendremos la oportunidad de ir, de ir a verles. Y os traigo... Si es en España será por allí. Sí. <laughs> Os traigo un tema que se llama Quemar. Que quema, Que gusta bastante. a tu gobierno, sincero consigamos que cero, Con los rojos se colocarán los cielos, fuego desde el odio más sincero, fuego ten cuidado que te quemo, fuego el elemento, fuego sale desde mi cuaderno, fuego le da libertad a los presos, fuego prende caños sos de perro, fuego quema el pago por maldito traicionero. Quemar la ciudad, quemar gobierno, quemar marihuana su pasiva prende mi cerebro. en Fuego el elemento ya que quema hasta el cemento Los bancos son los putos pues deben desde el momento Diálogo pacífico solo deja carencia La única salida siempre ha sido la violencia Fósforo y vecina, glicerina Sueño el mundo en llamas en bola de codeína Fuego a la farmacia y el Congreso Nacional A la cárcel y a la escuela son la misma weá Quemar al militar, quemar corte. Táchanos como pirómanos, Tachanos como melómanos, alcohólicos, anárquicos, escépticos. Te perseguirán las llamas, te violarán, visitarán tu cama para el facho drama, prendan marihuana. Que nunca te importe y las marmotas en la casa. Hacemos rock eléctrico con la rapia marciana. Digan lo que digan y si la escapará, igual nos cagamos en tu basura. De la vaca los traidores prendemos encendedores para quemar este sistema de cerdos explotadores. Traigan los neumáticos, los cabros son lunáticos y no sería raro terminar en el psiquiátrico. Burguesa la fogata. Crecemos por las patas, celebramos con palos, y terminamos siendo gagas y nos tachas como ratas. A los hijos de Gonzaga atacamos con el fuego, con el manso olor a pata. Escupe al alcalde, fuego al ministro. No nos representa, no vamos en su ritmo. Que nunca te importe, a ser el mal. No estamos de ahí, va a crear la fuego las iglesias, fuego el policía, fuego el edificio de la puta fiscalía. El fuego en la esperanza del sueño de rebelión. Fuego el arma de mi gente contra la dominación. Fuego las iglesias, fuego el policía, fuego el edificio de la puta fiscalía. El fuego en la esperanza del sueño de rebelión. Fuego el arma de mi gente contra la dominación. Ahora sí que sí, Manolaken, unido que estas marmotas en el bar Sí, normalment no són tan hardcoretes, però aquest tema sí. Des d'aquí una abraçada al, al Petico, que això, que a veure si ens veiem per aquí aquest any. I tant que sí. Quina Home, tralla. Que avisi, no? Tralla. Que sí, si venen aquí les marmotes, igual, jo que sé, igual les poden passar per la quartera, no? Sí, jo crec que, que, que avisaran, que passaran per casa uns dies... Vale. I, sí, i vas tenir relació, per el, que, per el que has explicat, vas tenir relació amb, amb el nano aquest, que és, és del... Sí, com que vam coincidir a... per allà, per Santiago, i... I vas sí. que té aquesta banda. I bueno, vas... vam estar xerrant, sí, vam coincidir en, una, en un encuentro i sí, vam que estar guai, fent tio. unes quantes birres fins les 4 de la matinada i vam xerrar prou. Sí. Que guai, tio. Conversar. I a sí, més a conversar. més amb, amb Que nunca t'importe. Sí? També, sí, sí, també que... de Xile, molt bé, tio. Sí, però bé. és que espectacular el temazo, eh? <laughs> sí, sí. Com te, com te les deixes caure, amic? Quemar ahí todo. Ai, ai, ai, que no, que no nos falte d'ena. Eren marmotes en un bar en un concert de hardcore, no? Perquè... I, i, en, i en flames, clar. clar. En flames. Sí. <laughs> Amb molt Molotov, clar sí. que sí. Molt bé. Més música combativa, que, que, que s'enfonsi tot, que carden les calles i, i que sigui el torn del, de l'Eric, que és el que porta el següent tema, que portes sí, guapo. Sí, sí, sí. Penúltima ronda, doncs pues mira, jo, aquest sí. em fa bastanta il·lusió perquè una de les persones integrants d'aquesta banda eh, <laughs> i, i tinc relació, diguéssim que cuido els seus fills cada dia i és molt divertit. <laughs> I, i llavors aquesta banda es diu Bolson, són de Barcelona, em sembla que ja no toquen, sí. però van tocar durant uns anys. I us porto des del 2015, des del seu últim CD Camí en lloc, us porto la cançó que es diu Viure. Colson, que no havien sonat encara, o sigui que també els hi donem la benvinguda. Espectacular tema zarangano de 7 minuts que t'has clavat entre peso i esparda. Sí. Molt guapa, molt guapa, sí. amb aquest eh, mm, punk rock progressiu, podríem dir, punk rock melòdic progressiu. Sí, m'ha molat, m'ha molat. Hardcore melòdic. Hardcore melòdic, sí. sí. Hardcore melòdic sí. de 7 minuts. Déu-n'hi-do, déu nhi déu sí. ben, ben guapa. Ja ho sí. fan els de hardcore melòdic de fer cançons llargues. Sí, tant, tant, sí. sí, sí. Bueno, des d'aquí una abraçada al Jordi i, i pues res, benvingut. I tant. Bolson. Ben guapa, ben guapa, i espero que els fills no donin massa guerra. Si fossin de, nah, Bil de Bilbao... Eh? De Bilbao. Bilbao. Bilbao. <laughs> Bravo. Bravo. Ahir has estat fi, eh? Avui estàvem fins havíem sí, quedat, sí, no? Sí, sí, quedat, sí, sí, sí, sí, sí. A mi m'ha costat, eh, pillar-ho, però... De vosso cerrado, vamos. <laughs> Molt bé, més música combativa, més edició 293, com ens estem passant aquí als estudis de Radio Trama, a Can Capablanca, i com esperem que us estigueu passant allà on ens escolteu. Què em toca a mi? Et toca a tu, més Estava despistat jo amb el, amb el Bolsonaco. A veure... Bolsonaco és la versió Bolsonaco. En, en euskera de Bolson, ¿no? Bolsonaco. <laughs> De Bilbo. Clar. Bolsonaco, oye. Bolsonaco. Bolsonaco. o també pot ser de Saragossa. Polsonco... <laughs> vale, de Saragossa, de Saragossa, porque perquè justament eh, us porto les necessitats de luchar que són... Que són d'allà. Són d'allà, són de Saragossa. Joder, Rizando el rizo. Molt bé, <laughs> Com ho portem tot, eh? eh? Allà on toca. Va, va, fora conyes, perquè us porto un tema que es diu Policia Interior. Eh, també és un... És un... El que parla aquesta cançó també és un bon tema amb el que filosofa, no? El, L'autocensura que tenim implantada ja el codi genètic gairebé nostre, que des de petits pues, en tenim posades una sèrie de normes, una sèrie de conductes, tot un... Bueno, tot, tot plegat i millor que ho cantin aquests, que ho fan millor que jo. Fum-li! Fum-li! un dels únics vinils que, que tinc, de Necessitat de Luchar i Ajenos a la Tragèdia, l'esplit aquest, magnífic. Magnífic, la veritat és que Caviaret del Bo destapant el pot de les essències en plena baixada Home, És que era el primer programa de l'any i he dit, me faré algun automenatge que, que, que sí. en dic jo, no? Ben Portar el, ni una novetat, ni un grup que no hagi sonat, ni res, que hi ha algo, algo que em motivi a mi. Clar que sí. <laughs> ben bona, ben bona. Gràcies. Espectacular el tema zarangano del Mestre Tecles. Molt bé, doncs sí, endavant, sí, sí, sí, doncs sí. mira, dir-vos que seguiu a les zones <laughs> lliures... és que m'ha pillat aquí, li ha pillat e, perdó. <laughs> perdó eh? 13, 14, eh? <laughs> dir-vos que seguiu a les zones lliures de Trama, la ràdio clandestina de Sabadell, continueu el pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Més música de la bona. Em sembla que ara... Sí? Això ho he de gravar com a cunya. De ha sigut una autocunya, no? Sí, sí, no? sí, sí molt, bé, molt bé. Molt bé. Sí, jo ho recupero i faig cunya. Totes les cunyes que ens hem oblidat pel camí... Me les busco. Te les fes tu. Joder, molt bé, felicitats. Hòstia, m'ha agradat molt, eh? L'Isma es treballa, això, la seva funció de locutor del programa. Ah, està... No, no, Ell això... està a casa a la dutxa i va pensant en coses. Com, com una cita, eh? Fins sí. tot La podries repetir o què? Clar que sí, tio. Sí. Jo si vols te la repeteixo. Seguiu a les zones lliures de Ràdio Trama, la ràdio clandestina de Sabadell. Ole. Continueu el pim-pam-pum. Música de trinxera per oïdes dissidents. Ole! Sí, sí, sí. Va, tio, el tirabuzón. Ole. <laughs> Gràcies. Mireu, i les que venen ara, les que passen per aquí pel pim-pam-pum, són les Moita, aquesta banda de punk hardcore, que cabrons que sou, punk hardcore feminista i antifeixista de Sao Paulo, al Brasil. Són la, són la Jess a la guitarra, la Virginia al baix, la Paula a la bateria i la Sips i la Maia a les veus. És un temazo des de la seva demo del 2017, que porta com a títol Recalque. Des de Brasil, amb molta ràbia, aquesta és Moita, banda de punk hardcore feminista i antifeixista, el Palli Riu, no sé per què. Sí, perquè havia anat a peixar, cabrons. <laughs> Vale, pues, mm, que, eh, molt bé, molt bé. Eh? Sí o no? Molt bé, molt bé. A Brasil també últimament hi anem cada programa, tio. Sí, sí, sí, sí certament és així. Hi ha un grup diferent, a més. Sí, han, han passat diverses, diverses bandes d'allà i a més amb algun han tingut també feedback mitjançant xarxes. Ai, ai. I bueno, molt, molt contentes d'anar sempre a Brasil, a Xile eh, de manera, de manera mm, no, no física. Metafòrica. No? Ai, metafòricament sí, parlant. Sí, no és que ens n'anem a Brasil, sinó que... Eh, a Xile, en el cas de Manolo, Exacte. és de manera de física. Literal. Literalment s'hi va anar, però... <laughs> Però ara no estic allà. Ara, ara, ara no hi has... Ara no, estic aquí. aquí. Està al nostre costat. Ben tornat, clar que sí. sí. <laughs> Estem, estem tots a puesto. Sí, sí, estem aquí, estem aquí. Vale. Estem aquí. Vale, sí. Seguim, seguim. seguim. Tenim, tenim, les tecles, tenim les tecles a punt, tenim les llums a punt amb el Palli, que no falta de res, clar que sí. <laughs> Falta la llum vermella per, per avisar de quan... Ara va, ara va. Vinga, va, més música de la bona, això s'acaba, això s'acaba, família, encara no, però comença a fer molta baixada, anem molt, molt esbarades, o pujada, segons sigui la vea, però, però estem tirant els darrers temes, o sigui que aprofiteu que, que ve el bo i millor. Manolaken, Ara, doncs... ara, ara despentines, no? Sí, doncs mira, ah, ah. ara que parlaven de, de Brasil, abans de presentar el tema, m'agradaria també enviar una forta abraçada al, al Grosso, que és de Brasil, i que també <clears throat> li motiva molt aquesta banda que presentaré ara, que són la, la banda Bonot, que són també uns compas de, unes compes de Santiago, una banda de hardcore punk anarquista que ja he portat alguna vegada, i avui us porto el tema que es diu Barricada de l'àlbum Guerra a la calle. Yeah. barricada. Quien necesita, se necesita. Una banda organizada, una banda organizada. Y otra cosita. Es importante tener bien claro el objetivo de la acción. Planificando, planificando, la suficiente anticipación. en primer lugar hay que observar, hay que observar muy bien la esquina donde la acción se va a realizar Muy determinada. la, necesidad de materiales sin que ninguno vaya a fallar. La barricada. Se necesita, se necesita una banda organizada, una banda organizada. Es importante tener bien claro el objetivo de la acción. Planificando, planificando, con suficiente anticipación. Si a algú no mm. li queda clar com es fa una barricada, que s'escolti Van de Bonot, perquè aquí ho expliquen ho explica... al detall, saps? <laughs> Com, sí, jo crec que està clar, clar. I cridant força. A les barricades, eh, sí, sí, sí. No podia ser d'una altra forma, venia, venia de molt de temps de no fer un programa aquí a la nostra cova i, i la seva penúltima sempre, sempre ho deixa... Bueno, ara, ara és complicat, perquè ara posis el que posis serà més lleuger, sens dubte. Bueno, jo confio prou amb l'Eric perquè crec que és bastant d'aquest flow. I, i, Però, i, sí. i, i, i, també fa dies que no ve, vull dir que preparat... Sí, fa més dies que jo que no ve. Sí. Que no ve. sí, sí, que... I a més ara ja entrem a l'última ronda. Exacte. Last fight. Bala pues, com a última bala, pues, pues jo me'n torno a Amèrica, però, però Amèrica del Nord, una mica de, de Yankee una altra vegada. Us porto als Tragedy, que bueno, pues, pues fan aquest crust o, o hardcore i segueixen tocant des del 95 que estan allà fotent-li canya i però us porto un homònim, no sé si hi havia hagut cap homònim avui. No, que no ho recordo, diria que no. Homònimament parlant, no. Homònimament, pues, homònimament parlant us porto que... la cançó Fury del disc Fury de l'any passat, del 2018. I no l'ha eh, fet el eh, Fury? No l'ha fet el Fury ni l'han fet a Fury, on vivia la Ivonne. Però, <laughs> en tot cas, són els Tragedy i tenen bastanta fúria. com te l'havies buscada ganyant. Sí. Jo, sens dubte, avui li passo, a, eh, no sé com es diu en català, testigo. El testimoni. El testimoni, el testimoni de la despentinada li passo a sí, l'Eric, sí, sí, que sí, sí, no sí, ho veieu sí, sí. perquè això és una ràdio, Gràcies. clarament no us, ho esteu veient, però és una ampolla de via. a el, mig el testi... bueno, però seria el test testimoni? El testimoni, Sí, sí, sí, sí, però... sí, sí, sí. El que es dona és el testimoni en, en, el, en pues, les curses de relleus. Gràcies però és massa per... llarga la paraula. Vull dir, quan has dit la paraula ja pf, has perdut, saps? hòstia, <laughs> hòstia, hòstia, ja <laughs> el, testi, el testimoni. El, el testic, el testic. Sí. Et passa el testic. Gràcies per passar-me el testic, Manolo. Sí. Gràcies per aquesta... El pai segurament passaria el testicle, però bueno, això ja són, els, <laughs> són altres temes. Però no té micro davant... Bueno. En, en tot cas, eh, s'ha de tenir en compte que és l'última bala. Sí. Jo no sé eh, què, eh, a tot eh. en queda una. Pues, ja eh, pues, fins aquí, Tragedy, Fury... déu nhi T'ha tot dit. déu nhi espectacular, ens has despentinat de, de mala manera, estem aquí, no se'ns veu, però amb els cabells un per una banda i l'altra per l'altra. <laughs> així així m'acomiado. Com si haguessin arribat d'una rave. Molt guapa, molt guapa la cançó de l'Eric, més edició 293, però acabant, és l'última bala, com, com deien els companys, ara és la, la darrera bala del mestre Tecles, que se la tirarà ben, ben tirada, també. Sí, sí, també, jo sí, abans m'havia portat un automenatge que és de Necessitat de Luchar, ara em porto un altre que es diu ah, sí. Duelo, oh. en aquest cas de Madrid, i porto un tema que es diu Saldremos de esta. I, i en sortirem. I en sortirem. Que no capiga el menor dubte. Este Duelo desde Madrid, también partir la pan aquí al Pim Pam Pum, reventando así Siemens de Capa. Eric, vols passar el... El, el testic? El testic? Sí. Tu pagues de panxa? El vull passar. El El estarà calentat. Jo crec que ens ho podem anar passant. No? T'has guanyat el testic. Els, eh, la ràdio, òbviament, no ho podeu veure, però el testicle que em passen és una botella de vi casolana. De... Sí. Perquè avui, parlar del tot, pues, el casal està, està tancat, perquè mm. també també també han d'estar de, de, de, de, tant, de tant en quant por ahí, i per tant hem hagut de, de buscar la beguda de fora i, i res, pues aquí estem fent unes cervesetes i alguns uns vins. Molt bé, molt bé. Fantàstica, fantàstica darrera cançó la teva, Mestre Tecles, per acomiadar-te, per acomiadar aquesta edició 293 que toca el seu fill, toca la seva filla en aquests moments, amb, amb un parell de temes que tirarem, si no, si no m'equivoco. Sí. Mira, doncs jo, per, per acabar aquesta, aquesta 293, avui porto la banda Basotti, la mítica banda d'escapunk i combatiu formada a Roma el 81. No podia ser d'una altra manera. No podia ser d'una altra forma amb el recentment desaparegut Angelo Cigaro Conti, guitarra i veu de i ànima també de banda Bassotti. També hi havia el Giampolo Picchio eh, a l'altra veu, el Fabio Scopa a la guitarra, el Giacomo a la bateria, el Michel al baix, el Francesco Sandokan a la veu i al trombó, el, el Michel a l'altre trombó, l'Stefano Giovanni i Sandro Mezzapila a les trompetes i el Maurizio al saxo, un tros de banda, la banda Bassotti que, que hem estat en, en mil i unes veient-la, i que malauradament pues, ara han tingut aquest, aquest problema amb el, amb el Cígaro, que, que bueno, sembla ser que evidentment no, no, no podran tocar amb la formació antiga, però bueno, esperem que, que com a banda continuïn endavant per tal de fer-li un homenatge a aquest, a aquest gran, gran cantant i, i guitarrista de, de la banda Basotti. Avanzo di Cantiere és el temazo que he triat des d'un altre Giorno d'Amore, el doble CD en directe que va sortir el 2001, i com diria el mateix eh, Quilota non serà mai esquiavo i ciao, Cigaró. Amb això m'acomiado i el Manolo em sembla que s'acomiada també amb un altre temazo per acabar de, de, de rodonir aquesta edició 293. que ens portes, bonic? Doncs jo per acomiadar-me, eh, el primer tema que he portat, que era de la Trova Punk, us he comentat que hi havia un grup que es deia Traidores de la Pàtria, ara sonaran... Eh... Ens has fet esperar tot el programa, eh? Per saber tot que... el programa. Eh? Uh, abans era un grup de trova, ara és un grup de hardcore punk de Santiago de Chile, que són un dels organitzadors del, del Mayo Punk, que es fa, o que es feia, ara ja no sé si es segueix fent, que era com una activitat que es feia a Santiago, i és que una sèrie de grups de punk i de punk hardcore de, de per allà de la ciutat en un dia en concret eh, ocupaven una plaça, eh, punxaven la llum i fotien un concert allà del mil, tot ple de punquis a, a rebentar. Ja Com farem nosaltres el dia 16 de, de març, no? Doncs ben bé així, sí, sí, sí. Sí, sí. Punxarem alguna cosa per aquí al costat del casal i la, i la patarem en forta. I la patarem bé perquè farem 300 programes, l'aniversari del Can Capa serà, jo crec que... I tant. Eh, algo bastante espectacular. Doncs això, como usted deia, volia això, Traidores de la Patria volia donar-li... Bueno, volia dedicar esta cançó al Luciano y a la Grace la Chiroe, que si se escolten, pues, pues por ellas, porque al Luciano es un de las guitarras de Traidores de la Patria. Al tema en cuestión es Llueve, que és el mateix eh, tema de la trova punk, però en aquest cas és en punk hardcore i espero que us agradi. El mateix, així, mateix, però... És el mateix tema. Ja que, guai. que guapo. Sí. Oh, que guapo, podríem comparar-ho. Tancant el cercle, eh? Sí. Clar que sí. Molt bé, Manola, que segur que, segur que no defallirà que està darrere va la teva, segur que serà un tema no per tot l'UAL. Uh, no sé si alguna de les companyes voleu afegir alguna coseta més per tancar l'edició. Jo afegiria que ara mateix portem dues hores de programa sí? i jo crec que és símptoma de, de lo bé que ens ho hem passat avui, sí, no? Aquí sí, sí. La, la retrobada, sobretot amb, amb l'Eric i <laughs> el Manolo a l'estudi, que, sí. que havia vingut al directe però que no és el mateix que està aquí sentadet. I tant, i tant. Sí. Moltes sí. ganes que hi fóreu també aquí, companys, i, i d'estar amb vosaltres i d'escoltar de, i les vostres bones músiques, que sempre, la veritat és que és una feina que es veu ben poc, la, la feina d'anar buscant, d'anar rastrejant grup a grup, sí. tema a tema, i bueno, la veritat és que moltes, moltes ganes teníem. Sí. Bueno, doncs no sé si, si no hem d'afegir gaire cosa més, direm jo, allò... Sí, jo, sí, jo us volia però... agrair això de, de permetre'ns, que ara ho deia el Palli, de fer un programa amb la calma. Sí. Que avui cada, cada tema el discutíem fins que ho, sí. ho havíem aclarit. I, I això, els, I els hem escoltat força. Això sí. m'agrada, sí. sí, sí, tranquil·lament. Jo... Jo també volia dir que tinc ganes també a veure si en els propers programes o quan sigui ens trobem aquí també eh, en aquesta taula amb la Noé, que ha estat aquí fent molta feina quan, Moltes ganes, que quan l'Eric i jo no, no hi érem i es va oferir per estar per aquí i des d'aquí una forta, una molt forta abraçar, no? Eh? Esperem que tenir-te per aquí i compartir també aquestes converses interessants sobre música, política i tot el que ve. I tant que sí. I també, òbviament, al Pau, que la veritat és que des d'abans de Nadal, quan sabien que faríem una pausa, sí, ens havíem reservat aquest dia perquè sabien que podria vindre i malauradament ha ah, tingut ah, assumptes familiars i no ha pogut venir. Una abraçada també per... I tant. Per sempre ella. Eh? trobem a, faltar la, les companyes del programa que no poden ser-hi i sempre els dediquem el programa també a totes les que no hi són i, i bueno, pues, eh, per elles va. Molt bé, doncs eh, amb aquestes acabem. Esperem que us hagi agradat aquesta edició 293. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres aquí a Can Capablanca, a Radio Trama. I com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revoltada.